І ми йому так сказали, статечно погодився мій гість. Це я до того згадав, що і ваші, і наші заводські проблеми неподільні. Одне життя, один світ, і робота у нас одна. Віктор гортав сторінки зошита з поезіями і прочитав підкреслений мною рядок, як сім'ячко у помідорі. Він задумливо затис чашку між долонями і грів пальці, наче на дворі зима була, наче стало йому раптом холодно. Ви добре знайомі з Андрієм Івановичем Поліщуком? запитав він. Знаю трохи. А він добре вас знає. Я, коли ми архів шукали, з ним познайомився. А вчора зайшов до вас без попередження і зустрів його під дверима. Вас не було вдома. Учитель з Гринівки хотів побалакати з вами. Раніше, каже, не хотів, а оце захотілося. Думав, він записку вам написати. А тоді махнув рукою і пішов. Я в нього дещо про війну встиг запитати. Як воно там було, що він в загоні робив? А він сказав, що по війні цікавіше, як на війні буває. А на війні, мовляв, різні люди також і різні роди військ. А зразу ж за військом ідуть трофейні команди. Поводився дивно якось. Зразу і не збагнеш, наче хотів мене викликати на сварку теж таке собі сім'ячко з гринівського помідора. Своєрідне сім'ячко. Віктор ковтнув рештки чаю, поставив чашку. Хочеш іще? запитав я. Ні, може, згодом. Я вам ще вірші про Узбекистан почитати хочу, можна? Гаразд, тільки я чашки приберу. За вікном верещали футболісти. Судячи з голосів і термінології, заступала вже найстарша зміна майстрів м'яча. Документ обласного архіву. Наступного дня ми повинні були йти на прорив і на з'єднання з регулярними частинами Червоної армії. Базу партизанського загону імені Щорса було розташовано поруч із Гринівкою. Залізниця, диверсіями на якій ми перерізали фашистські лінії постачання, була за кілька десятків кілометрів на північ. І загарбники не мали уявлення про нашу базу під Гринівкою, бо в селі ми не чинили ніяких диверсій. Гарнізон у Гринівці стояв невеликий, переважно обозники, і ми знали, що не буде великих труднощів з його розгромом. Підрозділ розвідки було, крім інших, включено нас із Василем Іллюком. Обидва ми добре знали село, я давно жив у ньому, а Василь переховувався часом у хаті в Людмили Годик. У нас був намір захопити і полоненого, одного з двох інтендантів, які квартирували в хаті годиків. З керівництвом партизанського загону було погоджено, що в разі небезпеки Людмила Годик далі йтиме з нами. Своєю патріотичною діяльністю вона здобула право на довір'я. Василь Іллюк і я поручились за неї. Коли я на санях під'їхав до хати годиків, мене зупинив патруль. Хоч була на мені форма зрадника поліцая, німці зажадали документів, а я їх пред'явити не міг. Тому я відкрив вогонь і першою автоматною чергою вдалося знищити обох патрульних. Коли після цього у вікні хати Людмили Годик загорілося світло. І один з постояльців хати, вдягаючи форманий кітель, підійшов до вікна.